Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ապրիլյան պատերազմը միջազգային հանրությանը ստիպեց Ղարաբաղյան խնդրին այլ կերպ նայել։ Երևանում մի խումբ զինված անձինք պատանդ են վերցրել ոստիկանության ծառայողներին։ Արցախի ժողովուրդը ցնցված է Երևանում կատարվածից։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը եղել է Խաշաթաղի շրջանում։ Ստեփանակերտում կայացել է Խարքարոտ արահետներ վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Արթուր Աբ รา համը 50-րդ մենամարտն ավարտել է նոկաուտով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է 26 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 450 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են լղապաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Բոլորի համար པարզ դարձավ, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս սառեցված մնալ չի կարող։ Այս մասին նշել է ամերիկյան ազդեցիկ վերլուծաբան Սթիվեն Բլանկը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրի նշանակությունը վերջին շաբաթներին կտրուկ ավելացել է։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի կողմից Մոսկվայում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ընթացքը քննարկելու նախաձեռնությունը, վերլուծաբանը նշում է, որ ապրիլյան պատերազմը միջազգային հանրությանը ստիպեց խնդրին այլ կերպ նայել։ Պարզվեց, որ այն կարող է պայթել շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալով ամբողջ Կովկասի, Մերձավոր Արևելքի եւ նույնիսկ Եվրոպայի համար։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, թե ներկայումս ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները որքան վատ վիճակում են գտնվում, ապա խնդրի սրումը կարող է իսկապես վատագույն հետևանքներ ունենալ։ Շվեյցարիան պատրաստ է միջնորդի դեր կատարել Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակություններին հրավիրելով ԵԱԿ խորհրդանական վեաժողով Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հերանեկարները քննարկելու համար։ Այս մասին ասել է ԵԱԿ խորհրդանական վեաժողովում Շվեյցարիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆիլիպո Լոմբարդին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվության համաձայն երեք մի խումբ զինված անձինք պատանդ են վերցրել ոստիկանության համանապակ թվով ծառայողների նրանց ազատման դիմաց պահանջելով ազատ արձակել մոտ 1 ամիս առաջ մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք եւ ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը եւ պահելը կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Մեկ ոստիկան զոհվել է եւս երկուսը վիրավորվել։ Ապօրինաբար արգելափակված տարածքում գտնվող զինված անձանց հանցավոր գործողությունների կասեցմանն ու խափանմանն ուղված միջոցառումների շրջանակներում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կողմից ազատ է արձակվել երկու պատան։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններն ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը եւ ձեռնարկում բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հանգուցալուծման հասնելու համար։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում զանգվածային լրատվության միջոցներին տեղեկատվություն տարածելիս օգտագործել միայն պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալները, հակառակ դեպքում սփռվող ապատեղեկատվությունը ընդպաստում է ձեռնարկված հանցավոր գործողությունների իրականացմանը, վտանգ ստեղծում մարդկանց կյանքի եւ առողջության համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավարում խորհրդակցություն անցկացրել իրավապահ համակարգի պատասխանատուների հետ։ Խորհրդակցության մասնակիցները Հանրապետության նախագահին զեկուցել են 3 առավոտյան Մայրաքաղաքում տեղի ունեցած զինված միջադեպի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի եւ իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկվող միջոցների մանրամասները։ Անդգծվել է, որ իրավապահ մարմիններն ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը եւ ձեռնարկում բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հանգուցալուծման հասնելու համար։ Thank you Արցախի ժողովուրդը շատ վատ է գնահատում Երևանում կատարվածը։ Երևանը համայն հայության մայրաքաղաքն է։ Եթե զենք ունեն ունեն զինամթերք, թող գան Արցախ ու ոչ թե անմեղ ոստիկանի արյուն թափեն ու դեռ չգիտենք ինչ է լինելու։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանը։ Արցախի ժողովուրդը ուղղակի ցնցված է, որովհետև ուզում ենք ունենալ կայուն Հայաստան։ Արցախի հարցը պետք է առաջնային համարել։ Թշնամին երբ գիտի, որ Հայաստանում լարվածությունը ու ներքին խմորումներ կան, ավելի ակտիվ է լինում, ընդգծել է Արթուր Թովմասյանը։ Ես ցանկանում եմ, որ ամեն բան խաղաղ լուծվի եւ բռնություն չլինի, եւ գործողությունների հեղինակներն էլ ամփորձանք ապրեն ու իրավական առումով պատասխանատվություն կրեն, նշել է լղազգային ժողովի հայրենի խմբակցության ղեկավարը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում գտնվող անձինք ապահովել են սնունդով, ինչպես նաև անհրաժեշտ դեղորայքով։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ նաև ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված համալիր գործողությունների, այդ թվում բանակցությունների արդյունքում բռնազավթված տարածքից դուրս է բերվել եւս մեկ պատանդ։ Այդուհանդերձ նման հուսադրող դրվագները դեռ չեն երաշխավորում ցանկալի վերջնարդյունքը ու չեն բացառում հնարավոր ողբերգական հետևանքները, որոնց համար պատասխանատվությունը կրելու են բացառապես այս հարձակման նախաձեռնողները։ Ահաբեկիչները պետք է գիտակցեն, որ չունեն այլընտրանք, քան ժամ առաջ անվերապահորեն կատարել իշխանությունների բոլոր պահանջները։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները դեռ հույս ունեն, որ զինված խմբի անդամները որոշումներ կայացնելիս կառաջնորդվեն միայն ողջախոհությամբ։ Այսօր հերթական զորակոչներ Ասկերան շրջենտրոնում հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Տասնյակ ծնողներ հավաքվել էին քաղաքի զինվորական կոմիսարիատի Բաքում իրենց ծավալներին հայերենիքի պաշտպանության վեհ գործին ճանապարհելու։ Չնայած վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնք անհանգստություն են պատճառում բոլորիս, հավաքվածների մոտ պահպանվում էր հանգստությունն ու այն մեծ համոզմունքը, որ ամեն մի արցախցի երիտասարդ պարտավոր է անցնել ժամկետային զինծառայություն եւ հպարտանալ հայրենիքի մատուցած իր ծառայությամբ, քանզի յուրաքանչյուր ոք այսօր համոզվեց, որ հայրենիքները պահպանվում են հայրենասիրությամբ եւ ընկնում դրա պակասից։ Ողջունելով ներկաներին, ասկերային Հայաստանի զինկոմիսար Արծվիկ Գաբրելյանը նշեց, որ օրը խորհրդանշական է բոլորիս համար, քանզի հայոց բանակը համալրվում է հայոց պատմությունը սերտած նորակոչիկներով։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ ծառայությունը հայոց բանակում նրանց ավելի առնական ու կամային կարդ կդարձնի, եւ երկու տարի անց նրանք տուն կվերադառնան իսկական տղամարդ դարձած ինքնավստահ խելացի եւ գիտակից։ Նաեւ հորդորեց նորակոչիկներին անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին ու անմնացոր նվիրվել այդ սրբազան գործին, ինչպես որ դա արել էր ավակ Սերենդը, ինչպես որ կատարեց ապրիլյան պատերազմի ունի յուրաքանչյուր մարտիկ։ Անհանգստության զգացումի հետ ծնողների նաև հպարտություն էր համակել, քանզի այս հետ հայրենիքի պաշտպանությունը նաև իրենց զավակներին է վստահված։ Անհանգիստ են, քանզի իրենց տղաները ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ պայմաններում են անցկացնելու երկամյա պարտադիր ծառայությունը սակայն վստահ, որ երիտասարդները պատվով կկատարեն իրենց հարցև դրված առաջադրանքները։ Մեծ էր հուզմունքը տեսնելով մեր նորաթող զինվորներին, ովքեր այսուհետ կրելու են հայոց բանակի զինվորի պատվավոր կոչումը։ Նրանք արդեն իսկ գիտակցում են, որ չափազանց պատասխանատու ժամանակաշրջան են թևակողում, եւ որ մեծ է ամեն մի զինվորի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի ամեն մի բուր հողի պաշտպանության գործում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք երկորի այցով Արցախ էր ժամանել Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Այսի շրջանակներում Նոր-Նորք եւ Մալաթիա-Սեբաստիա շրջանների ղեկավարները այցելել են Բերձոր։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ 2014 թվականի հոկտեմբերին Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակություն այցելեց Երևան եւ նշված արչական շրջանների ղեկավարների հետ կնքվեց համագործակցության հռչակագիր։ Այս 2-3 տարիների ընթացքում Նրանք եւ ներկայացուցիչները այցելել են Քաշաթաղ, Վերձորում եւ այլ բնակավայրերում կայացել են միջոցառումներ։ Հյուրերին ընդունեց Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, հայտնելով շնորհակալություն այցի եւ շրջանին ցուցաբերած խոժանդակության եւ աջակցության համար։ Կարևորեց այն, որ ապրիլյան պատերազմական իրադարձությունների ընթացքում նույնպես եղել են աջակցություններ։ Նշեց, որ շրջան հենց առաջին օրից արձագանքեց եւ 1200-ից ավելի կամավորներ մեկնեցին առաջնագիր։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին կրթության մշակույթի առողջապահության, շինարարության, կոմունալ ծրագրերի իրականացման եւ այլ հարցեր։ Խորհրդակցությունից հետո հուրերը հանձնեցին նվերներ եւ շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Բերձորում կառուցվող մարզադահլիճ, որի գույքը կհատկացվի Մալատ եղան նաև քաղաքի պուրակներում։ Յուրերը եւս ստացան նվերներ, քաշաթաղի պատմամշակութային ու շարժաների մեծադիր լուսանկարներ, ալբոմներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացել է ֆրանսահայ ռեժիսոր Արնո Խայաջյանի Խարքարոտ արայետներ վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Քարքարոտ արահետներ վավերագրական ֆիլմը նկարահանվել է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընթառաջ եւ առաջին անգամ ցուցադրվել է 2015 թվականին։ Նկարահանումները կատարվել են Արևմտյան Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում։ Ռեժիսոր Արնո Խայաջյանի հավաստմամբ սցենարի հիմքում հեղինակի ընտանիքի հիշողություններն են, որոնց միջոցով բացահայտվել են նոր փաստեր հայոց ցեղասպանության մասին։ Ես 2012 թվականին երիտասարդ ռեժիսորը այցելել է Երզնգա, քայլել Ապուպապերի հայրենիքի արահետներով։ Ֆիլմում ռեժիսորը հպարտությամբ է պատմում ցեղասպանության ժամանակ իր տատին ու պապին փրկած մարդկանց մասին։ Այդ օրերին երկու կողմերին իրար վնաս էր տալիս եւ կարան հավասարություն։ Մեր մեծերը մեզ ասում էին, որ այդպիսի բան երկու կողմից էլ եղել է։ Օրինակ հայերը հավաքում էին թուրք տղամարդկանց մի հերո տեղերի տանում ու կոտորում էին։ Դրա համար էլ, երբ ռուսները հետ քաշվեցին, թուրքերը սկսեցին վրեժ լուծել հայերից։ Մեր մեծերը պատմել են մեզ, որ հայերը գալիս ու բռնում են տղամարդկանց։ Մեծերն են այդպես ասել։ Գյուղերում, որպեսզի հերու տեղեր տանեն ու սպանեն ռուսների գնալուց հետո հակառակ բաներ սկսվել։ Արնո Խայաջյանի ծնողները թերահավատ էին Որթու ծրագրին։ Ֆիլմի հաջող ավարտից հետո նրանք հենց առաջինը շնորհավորեցին Որթուն։ 2014 թվականին սկսած նկարահանումներն ավարտվել են 2015-ին, առաջին անգամ այն ցուցադրվել է ապրիլի 24-ին Վալենսում։ Նշենք նաև, որ Քարքարոտ արահետներ վավերագրական ֆիլմը ցուցադրվել է ավելի քան 15 երկրներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայում հուլիսի 15-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձը 10-15 տարով հետ շպրտեց պետությանը։ Նման կարծիքի հայտնել Ստամբուլահայ լարագրող Արիսնալչին։ Նրա խոսքով այժմ իրավիճակն ամբողջությամբ գտնվում է Էրդողանի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, թե հիմա թուրք խռովարարները չեն կարող պետական հեղաշրջում կազմակերպել, սակայն ապագայում զինվորականները միևնույնն է կվերցնեն իշխանությունը։ Նրա կարծիքով հեղաշրջումը չի ստացվել, քանի որ դրա կազմակերպիչները հիմնականում մայորներ, փոխգնդապետներ, քիչ ազդեցություն են ունեցել զորքի վրա։ Նախկինում պետական հեղաշրջումներ էր կազմակերպում գլխավոր штаբի պետը։ Հիմա նրանց հաշվարկները սխալ դուրս եկան, բայց 2-3 տարուց դա տեղի կունենա։ Քանի որ Թուրքիայի իսլամականացումը ընթանում, իսկ երիտասարդները դա չեն ուզում, սպայական կորպուսը դա չի ուզում։ Կաշառակերությունը ահավոր է, իսկ իշխանության գլուխ միևնույն կուսակցությունն է ու նույն առաջնորդը, ասել է Ժիրինովսկին։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը հուլիսի 16-ին անցկացրեց կարիերայի 50-րդ մենամարտը 30-րդ անգամ հաղթելով նոկաուտով։ Բեռլինում կայացած մենամարտում հայ բրոնզկամարտիկի մրցակիցն էր նորվեգացի Թիմ Ռոբին Լիհուգը, որը պարտվեց 8-րդ ռաունդում։ Արթուրի առավելությունն ակնհայտ դարձավ 5-րդ ռաունդում, երբ նրա հարվածների շարքից հետո Լիհուգը դժվարությամբ մնաց ոտքի վրա։ Հաջորդ երկու ռաունդներում եւս Աբ รา համը գերազանցեց մրցակցին եւ միավորներ վաստակեց։ 8-րդ ռաունդում նա նախ նոկաուտի ենթարկեց մրցակցին, որը փորձեց շարունակել մենամարտը, սակայն քիչ անց մրցավարը ստիպված էր դադարեցնել այն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 30-ից 35, հովտային շրջաններում 37-ից 39 աստիճան տաքություն։